Daha önceki azgın kavimlerin bazılarını sesle, bazılarını da suyla helak eden Rabbimiz, Allah'ın evi Beytullah olarak tarif edilen Kabe'yi yıkmak isteyenlerin acıklı sonlarını şöyle anlatır. Bismillahirrahmanirrahim. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجن سجين فجعلهم كعصف مأكول Rabbinin o fil sahiplerine ne yaptığını görmedin mi? Onların tuzaklarını boşa çıkarmadın mı? Üzerlerine bölük bölük kuşlar gönderdi. Onlara pişirilip sertleştirilen balçık taşları attılar. Rabbin onları sanki güvelerin yiyerek delik deşik ettiği hububat çuvallarına döndürmedi mi? Fil Suresi Kabe dünyaya gelmesine sadece 54 gün kalmış olan peygamberimizin hem kıblesi hem de vatanıydı. Bu yüzden de Allah onu Ebrehe'den korudu. Bunun için kuşlar gönderilmişti. Daha ileride ise örümcek ve güvercinler iş başı yapacaktı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olduğunda Kabe'yi yıkmak için Mekke'ye gelen askerlerden bazıları henüz yaşamaktaydı. Hz. Ayşe validemiz yıllar sonra bu askerlerden ikisini görerek şöyle demişti. Ben Kabe'yi yıkmak için geldikleri sırada Ebrehe'nin filini süren ve ona yiyecek verip bakımını yapan iki askere Mekke'de rastladım ki her ikisi de kör ve yatalak bir durumda dileniyordu.